بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود حضرت حسان ابن ثابت تقدیم می دارد اعوذ بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بدون ترديد قرن ششم و هفتم جزء جز لکه های زمزده تاریخ بشریت به شمار می ابرهای تا ابرهای تیره جاهلیت بر فراز آسمان عالم به پرواز در آمده بود در چنین زمان اوضاعی رسول مکرم اسلام پا به عرصه رسول مکرم اسلام آمد و اساس وحدت انسانی مساوات بشری را با ندای العباد کلهم اخوه بنیاد نهاد که امروزه هر مؤسسه سیاسی و اجتماعی سنگ این شعار را به سینه خود میزنند و حکمت پایمال شده بشر را از عزیز زمین به اوج آسمان رساند پیامبری که همه سنگ ها و ریگ های مدینه و حتی درختان هنگامی را رفتن ایشان سلام می کنند ماه نزدیک می شود تا حسن جمال آرای ایشان را از نزدیک تماشا کند چهره زیبایش اطمینان قلب ها می شود اگر چهره یوسف زلیخا را مات مبهود خود کرده بود چهره محمد عالمی را دیوانه و شیفته خود کرده است ای رسول خدا اگر امروز قدر و مقام شما را نمیدانند و نمیشناسند این را بدانند که محمد مصطفی بود که شما را از پرتگاه جهنم نجات داد و از منجلاب زلالت شما را بیرون کشید و به شما درس فرهنگ و داری را یاد داد سال مداکاری که امر مرد تاریخ در حق بشریت کرد هیچ یک از امپراتوران غرب و شر در حق مردم خود نکرده ام تاج ال ناتورا تشریف کرم ناتورا وصفه معراج انسان لیلت الاسرا تورا لائق بزم دنا قوسین و ادنا تورا ملک ایمان قبل قرآن قربت الاساق تورا از فروغ نور رویا گشت عالمی منور از بهار مقدم تو شده این جهان معطر شده این جهان معطر از فروغ نور رویت گشت عالمی منور از بهار خاکی میوزد ز سوی کویت احمدا شده معطر عالمی ز عطر بوید عالمی احمدا تو نور چشمم تو بهار هر خزانی اندرون قلب امت مصطفی تو جاودانی مصطفی تو جاودانی در فراغ رویت ای گل نم گرفت دیدگانم یاد تو درون دلها ذکر تو بر این زبانم ذکر تو بر این زبانم شرح قصیت دراز و شده مختصر بیانم بهر وصف تو مدید و گشت غاصر این زبانم گشت غاصر این زبانم از فروغ نور رویت گشت عالمی منور از بهار شده این جهان معطر شده این جهان معطر صلی علی محمدا نام خوش تو احمدا ای شه شاه سرمدا جمله شهان گدای تو جمله شهان گدای تو صلی علی محمدا نام خوش تو احمدا ای شه شاه سرمدا جمله شهان گدای تو جمله شهان تو صلی علی محمدا نام خوش تو احمدا ای شه شاه سرمدا جمله شهان گدای تو جمله شهان گدای تو خسروی دو سرا جمله جهان نمای تو صلی علی محمدا نام خوش تو احمدا ای شه شاه سرمدا جمله شهان گدای تو جمله شهان تو روح الامین غلام تو آمد سهن بام تو گشته براغ رام تو چیست و بگو کرای تو تو بیگو بگو که رای تو صلی علی محمدا نام خوش تو احمدا ای شهشان سرمدا جمله شهان گدای تو جمله شهان گدای از خدای تو صلی علی محمدا نامی خوش تو احمدا ای شهنشاهی سرمدا جمله شهان گدای تو جمله شهان گدای تو هم به خدا سلام تو هم شده هم کلام تو سکه زده به نام تو هست است از رضا رضای تو صلی علی محمدا نام خوش تو احمدا ای شیشای سرمدا جمله شهان گدای تو جمله شهان گدای تو جمع شهان گدای